بسم الله الرحمن الرحيم الوقف القسم الأول بحث وقف رو در دو قسمت بحث میکنه القسم الأول قسمت اول پنج گروه از امثله رو میاره به خاطر قواعدی که ذکر میشه امثله رو بخونیم المال آلة المكارم صن عن القبیح نفسك التطلع لما في أيدي الناس هوان اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا أمثلة جروه الدوهم يسعد بالحياة الراضي أو الراض اسم انقوسة در حالة رفع و جر زمانی که روش وقف کنیم میتونیم یا رو حذف کنیم میتونیم وميتن بيم يسعد بالحياة الراض يعني يا اسم منقوص رو حصف كنين در حالت رفع و جر و اینجا مرفوعه بخاطر اینکه فاعله یسعد بالحیاة لا يخيب جهد مجد ساع او ساعی اینجا هم به خاطر مجرور بودن یاش حذف شد چون در حالت نصب فقط نمیتونه یاش حذف بشه خب چه معرفه باشه چه نکره در قسمت مثال اولی گروه دوم الراضی معرفه بود اینجا ساعه نکره هست در حالت معرفه بودن یا نکره بودن فرقی ندارد زمانی که مرفوع یا مجرور باشه یایش در حالت وقف جائز حذف بشه یکره الناس الظالم والباغیه والباغی در حالت نصب میدیم در حالت وقف سکونش میدیم ولی یاش دیگه نمیتونیم حذف کنیم چرا چون اینجا باغی معطوف به ظالم هست ظالم مفعول بهیه چون منصوبه باقی هم معطوف منصوبه در حالت نصب نمیشه اش رو اسم منقوص رو حذف کرد کفا بک داعن ان تر الموت شافیان شافیا اینجا هم منصوبه و نمیشه یاش رو حذف کرد اون مثال قبلیش مال معرفه بودنش بود این مثال بعدی مال مکره بودنش بود امثله گروه سوم السلام على من اتبع الهدى اسم منقوسه مقصور اسم مقصور الفش حذف نمیشه السلام على من اتبع الهدى در حالت وقف چنین خوانده میشه لكل بداية منتهى أمس شار سمعت النصح ورعيته يا ووعيته فرقي ندارت مهم واخفروي روی زمیر ها هست قل الحق وتمسك به تمسكت من الشريعة بآدابها در این حالت زمیرها فتحه داره و در اولی زمه دار شد در دومی کسره امثله گروه پنجم کثیرا ما تکون الامانی و کاذبت کاذبتن که در حالت وقت میشه کاذبه این تا در حالت وقت ها تبدیل به ها میشه زمانی که ما قبلش متحرک باشه یا الف داشته باشه اینجا حرکت داشت کاذبه یبقى الامل ما بقیت الحیاه اینجا هم الحیات هست الحیاه على ما الحياة تا المقابلة هست که در قواعد نيجي بأبيها تعجب كل بنت اینجا دیگه ها خونده يعني نمیشه چون قبلش متحرک نیست بالعلم نهضت الامم و صادت صادت اسم نیست فعله خاطر این دیگه ها خونده يعني نمیشه مال فعل اذا زلزلت تفخر الشعوب بنسائها المتعلمات اینجا درست قبل از تای تانیس الف اومده ولی مال جمع مؤنثه جمع مؤنث و متعلقش فرق داره پس بریم روی قواعد القواعد قاعده 241 کتاب الوقف قطع النطق عند آخر الكلمه وقف تعریف کرده میگه وقف قطع کردن نطق هست هنگام آخر کلمه پس وقف قطع کردن نطق در آخر کلمه قاعده دویست و این تعریفش بود دویست و چل و دوم تتبعو عند الوقف الاحکام الاتیتو پیروی میشه هنگام وقف احکام زیر الاحکامو نائب هست چون تتبع فعل مجهوله الاتیتو هم صفت احکام هست الف إذا كان آخر الكلمة ساكنا بقي على سكونه اگر آخر کلمه ساکن داشته باشه از خودش خب بر همون سکونش باقی میمونه هنگام وقف ما هیچ کاری بهش نداریم اگه خودش سکون داشت ساکن داشت ما رو کلمه وقف کردیم هیچ حالتی پیش نمیاد بر همون حالتش باقی میمونه و امکان متحرکن سکنه بلکه اگر حرکت داشت ما اونو ساکن میدهیم و امکان متحرکن سکنه اگر آخرش حرکت داشت در حالت وقف سکنه ساکن داده میشه المال و آلت المکارمی دیگه حرکت داره ما میگیم ساکنش میکنیم المال و آلت المکارم سن عن القبیه نفسک میگیم سن عن القبیه نفسک بس اگر متحرک باشه ساکن داده میشه و هذه هي القاعدة العامه فی الوقف این قاعدة كلية بحث وقف بود أما با إذا كانت الكلمة منونة زمانی که کلمه تنوین داشته باشه حذف تنوینها فی الرفع والجر تنوینش در حالت رفع و جر حس میشه مانند هوانان که میشه هوان در قرآن غفوران موقعی که روش توقف میکنیم وقف میکنیم میشه غفور کریمین میشه کریم و قلب الفا فی النصب و در حالت نصب تنوین تبدیل به الف میشه مثلا اگر روی غفوران یا عزیزان یا کریمن بیسیم میشه غفورا کریما عزیزا علیما در حالت نصب پس اگر روی کلمه تنوین داری ایستادیم تبدیل به الف میشه که در امثله خودم کتاب ابدا هست اعمل دنیا که انک تعیش و ابدا که در حالت وقت میشه ابدا پس تنون نصب فقط تبدیل به الف میشه و تنون رف یعنی اون زیدون زیدین تنون جر اینا سرشون توقف بشه تنوین برداشته میشه زیدون میشه زید زیدین میشه زید اما ابدا میشه ابدا زیدن میشه زیدا قاعده جیم قاعده همین 242 شماره جیمش يجوز فی المنقوس المرفوع والمجرور اثبات و ترکها. جایز هست در منقوس منقوس قبلا ها تعریف خوندیم كلميك آخرش يا هست ما قبلش مكسور مثل القاضي الدائي الرامي جائز هست در منقوس ولی چه منقوسی؟ منقوس مرف المرفوع والمجرور منقوسی که در حالت رف یا جر باشه اثبات الياء و ترکها اثبات یا یا ترکش یا حذفش سعاد و امثله گروه دوم مال همین قاعده هستند یسعد بالحیاتی الراضی الراضی اسم منقوشه در حالت رفعه جائزه که یاش رو ثابت کنیم و جائزه که برش داریم بگیم یسعد بالحیات الراضی یسعد بالحیات الراض در حالت وقف این قاعده همینو رو گفت پس جائز در منقوص مرفوع یا مجرور اثبات یا و ترکش سواء اکان معرفتا ام نکرتا فرقی نداره چی این اسم منقوف معرفه باشه چه نکره معرفه مثالش رو خوندیم فقط در حالت رفع جر حالا نکره لا یخیب جهد مجد ساع ساعی بوده دیگه روی توقفی میتونیم بگیم ساع یارش رو برداریم و میتونیم بگیم ساعی بایا بخونیم این حالت نکرش بود پس در حالت رفع یا جرش این کار میتونیم بکنیم اما فی حالت نصب فیجب اثباتها اما در حالت نصب واجبه که یای اسم منقوص ثابت بموند مانند یکره الناس الظالم والباغی اینجا دیگه نمیتونیم بگیم والباغ یا رو برداریم چرا؟ چون اینجا باغی منصوب هست معطوف به ظالم هست و ظالم مفعول بهی و منصوبه باقی هم اعرابش منصوبه لذا اینجا دیگه یا رو نمیتونیم برداریم باید بگیم والباقی در حالت وقف سواء کانت معرفتا ام نکرتا برادره که این اسم منقوص در حالت نسب معرفه باشه مانند والباقی یا نکره باشه مانند کفا بکداء ان انتر الموته شافیان شافیان اینجا نکره هست و یایش باز هم برداشته نشده است پس این وقف روی کلمات منقوص بود در حالت جر و در حالت رف اگه توقف کردیم میتونیم یایش رو برداریم و میتونیم ثابتش بگذاریم با سکونش بخونیم اما قاعده همین قاعده قسمت دال تثبت ألف المقصور في جميع الأحوال ثابت میمونه الف مقصور در تمام حالات امثله قروه سيبهم السلام على من اتبع الهدى لكل بداية منتهى منظور از تمام حالات يعني چه در معرفة معرفی چه در حالت نکره چه در حالة رفع چه در حالت جر چه در حالت نصب در تمام حالات این الف اسم مقصور ثابت میمونه علی من اتبع الهدا در حالت وقف ها قسمت ها قاعده دویست و چل دوم يحذف اشباء های إشباء هاء الضمير إذا كانت مضمومة أو این طریقه خواندنش هست که در تجوید بحثش هم میشه در زبان عرب اشباعش حسب میشه اشبا خواندن های زمیر زمانی که زمه داشته باشه یا کسر در حالت وقف اما المفتوحه فیبقى اشباؤها اما در حالت فتحه داشته باشه اشباش باقی مونه امثله گروه چهارم سه مثال آورده یک حالتی که زمه داره حالت کسر و یه حالتی که فتحه داره که در حالت فتحه با اشبا خونده میشه سمعت النصح و وعیته قل الحق و تمسک به اینجا کسره داره اونجا زمه داشت و ایتوهو بوده در اصل بهی بوده میشه قل الحق و تمسک به اینجا کسره داشته چون سرش وقت میکنیم اشباش از بین میره اما در حالت فتحه تمسک تو من شریعت به آدابه ها اینجا فتحه داره چون قبل از الف دیگه فتحه هست ها اینجا با اشبا خوانده میشه اما همین قاعده قسمت واف تقلب تاء التانيث هاء إذا كانت إذا كان ما قبلها متحركا أو ألفا في اسمين لم يكن جمع مؤنث سالما ولا ملحقا به تبديل مش التاء تانيث بها زمانی که قبلش متحرک باشه مانند القارعه زمانی که تو، ملقارعه زمانی که روش توقف کنیم میشه القارعه تای تعنیس تبدیل به ها میشه زمانی که ما قبلش حرکت داشته باشه القاری این دیگه فتحه داره حرکت داره یا مثلا مثال خود کتاب كثيرا ما تكون الأماني كاذبة كاذبة چون قبل از تای تانیس حرف با حرکت داره زمان که روش توقف کنیم میشه کاذبه یا الحیات یا الصلات روش توقف میکنیم الحیاه الصلاه چه زمانی؟ زمانی که ما قبلش اذا کان ما قبلها متحرکن ما قبل این تای تعنیس حرکت داشته باشه او الفن یا الف باشه فی اسم البته در اسمی که لم یکن جمع مؤنث سالما اون اسم جمع مؤنث سالم نباشه چون در جمع مؤنث سالم با وجودی که قبل از تا الف هست تبدیل به ها نمیشه اون اسم هایی که قبل از تای تعنیس الف باشه تا تبدیل به ها میشه جمع جمعان سالم و ملحقاتش نباشند پس میگم تا تانیس تبدیل به ها میشه زمانی که ما متحرک باشه مانند کاذبه القارعه او الفن یا ما قبل تا تانیس الف باشه فی اسم در اسمی باشه اون الف لم یکن جمع مؤنث سالما که اون اسم جمع مؤنث سالم نباشه مانند سماوات اگر در روی کلمه سماوات وقف کنیم میشه سماوات تبدیل به ها نمیشه چرا؟ چون اینجا درسته تا بعد از الف تعنیسه الفه ولی اینجا جمع مؤنثه پس مثال شماره سه گروه پنجم به ابیها تعجب و کل بنت اینجا دیگه نمیتونیم تا تبدیل به ها کنیم چرا؟ چون بنت قبل از تا نون ساکن داره متحرک نیست اون تای تانیسی تبدیل به ها میشد در حالت وقت که ما قبلش یا متحرک بود یا الیفی داشت که در جمع مؤنث سالم نبود و ملاقاتش و همچنین در اسم بود نه در فعل پس بنت تاش تبدیل به ها نمیشه روی در حالت توقف بالعلم نهضت الامم و سادت در سادت هم نمیشه چون فعل هست اسم نیست اصلا تفخر شعوب به المتعلمات در المتعلمات هم تا تبدیل به نمیشه چرا؟ چون تا بعد از الیفی اومده که اون الف در جمع مؤنثه المتعلمات جمع مؤنثه اینها بودند از قواعد وقف در قسمت اول